Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit, temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Saba Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbil i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, i la pregunta que vos fem en el dia d'avui per a que respongueu, eh, què vos semblen els descarts de Nuno en la llista per la part de l'Espanyol? Recordem que se queden fora Mustafi Bezo, Orban i De Paul. Què vos semblen els descarts de Nuno en la llista per al partit contra l'Espanyol? Arroba esports97 nit és el nostre Twitter per a que eh, pugueu eh, opinar lliurement al voltant de la llista de convocats que ha fet públic este matí l'entrenador de València en roda de premsa abans d'anar de, eh, demà cap a mm, Barcelona. Miren, el eh, entrenador del València avui ha tocat eh, tornar a compareixer davant dels mitjans de comunicació. Eh, eh, roda de premsa prèvia, són aquestes coses que obliguen la Lliga, si fora per no probablement pues, no haguera comparegut davant els eh, micròfons, però hi ha certes obligacions que eh, no se poden eludir. Ahir un servidor repassant la roda de premsa del postpartit davant el Betis me feia la impressió com que Nuno volia esposar-se una miqueta de damunt certa responsabilitat al voltant de situacions que han passat aquest estiu. No cal que les anomenem. Tu, que estàs sentint la ràdio, les coneixes perfectament. Que, a més, són les situacions que eh, li han conferit un halo de negativitat a la persona d'un uno en la graderia. Són les persones, o són les situacions, són les decisions que han fet que la graderia tinga ara mateix creuat a l'entrenador del València. Miren, Mm, si més no poguera semblar en un moment eh, una situació que un servidor podia llegir entre línies, la veritat és que sentit avui a Nuno me queda més clar encara. Nuno comença a no a desmarcar-se, perquè no pot desmarcar-se, seria massa burdo, però sí a repartir responsabilitats en certes decisions que aquest estiu han acorregut i que han fet que la galeria estiga en contra. És per això que avui ha dit ja clarament sobre jo assumisc les xiulades que me corresponguen per el joc de l'equip, però sobre certes situacions sempre s'han present entre tots i continua sent aixina. Ja no és Nuno el que és en el primer plànol. Ja com a mínim se posa una línia al mateix, al costat d'altres. Però, clar, no sabem són qui són els altres, amb qui pren Nuno aquestes decisions. Perquè, mentretant, és com la novel·la de Lope de Vega. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, senyor. Això és més o menys. Vull dir, si tu estàs volent desviar l'atenció o compartir responsabilitats en certes decisions preses aquest estiu, però no dius amb qui les has pres no soluciones massa perquè precisament el que la gent entén si no desveles el nom de qui t'ha acompanyat a l'hora de prendre certes decisions és que les decisions amb l'anuència de l'IM s'han pres entre Nuno i Jorge Méndez i possiblement o probablement una de les situacions per les quals la graderia veia bé Rufete era perquè el considerava una mena d'intent de taponar el fet que Mendes tinguera mà ampla en el València mitjançant la figura de Nuno. Ell avui haurà intentat repartir responsabilitats, però la realitat, almenys la impressió que queda, és que no ha repartit quasi res, com deia, tenint en compte que no ha desvelat sis decisions. És cert que s'aprenen entre tots, qui són els que l'han acompanyat a l'hora de prendre certes decisions. Ahir, Salva Folgado en la tertúlia se preguntava quin era l'organigrama del València Club de Futbol. pues precisament ja falta la informació fa que la resposta d'avui de Nuno tampoc li exonere de molta de la pressió que ara es darà té l'entrenador del València. 11 i 36, hem de parlar de moltes coses, però, com sempre, resumim el dia tirant mà de la nostra càmera radiofònica, és a dir, tiran más de les sin fotos. pero ni que mejorar. Nuno que a hace que que ya aspectes Es la jornada 5, em, tenemos toda la conciencia que podíamos tener más puntos, pero es una, liga muy larga. Nosotros planteamiento claro partido a partido, intentar mejorar eh, esencialmente consolidar nuestra solidez defensiva mañana y traducir nuestra producción ofensiva en goles. Debutará Ran Santos. El defensa de este estiu es perfila como a titular, ya que es l'únic sentado en la convocatoria junta a Imen Abdenur. Mustafi, Bezo y Orban queden fuera por decisión técnica, al igual que Rodrigo de Paul. Sergio no es el entrenador del español, a recordar que Valencia es un equipo Champions y que, per no será un partido fácil. Creo que va a venir un rival difícil, porque ya de por sí Valencia es un gran equipo, es un equipo que está en Champions, es un equipo que hace muy bien las cosas, y yo creo, y soy de los que piensan que siempre cuando juego contra un contrario me espero su mejor versión. Su mejor versión es a nivel futbolístico, con y sin balón. a treballar y a per l'Eibar. ha comenzado a preparar ya el partido del seu equip davant els vascos La derrota front al Barça está olvidada y se espera sumar la primera victoria Nova Pell, Valencia presentará presentarà les noves equipaciones per la temporada present el Dichous en una de las tendes que patrocina el club. les 11 i 37. Vos recorde la pregunta que fem en el nostre Twitter, arroba esports97 nit. Què vos semblen els descarts de Nuno en la llista per al partit de l'Espanyol? És la pregunta que fem. Què vos semblen els descarts de Mustafi Bezo, Orban i De Pol per al partit contra l'Espanyol? 11 i 37, en l'arroba esports97 nit, repliquem les vostres opinions. Nosaltres ara fem una pausa per a la publi i de tornar ja estem parlant de moltes coses. Lo primer que anem a fer és és viatjar cap a Portugal. Allí en Bragan espera un company de la premsa que ha vist els dos últims anys a Derlan Santos i que, per tant, ens podrà comentar com és el defensa que tot apunta a que va debutar demà en el València Club de Futbol. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960 613 913 o si prefieres te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Berto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopar Café con un 15% de descuento. Solo en Biopar. Renuévate para el nuevo curso con mil automóviles. Estrena tu Fiat 500 totalmente equipado por solo 7.998 euros. Como lo oyes, tu Fiat 500 nuevo por solo 7.998 euros. Y benefíciate de las mejores condiciones de financiación, sin sorpresas. Compruébalo en Mil Automóviles en la avenida Camino de Benetuser, número 85 o en milautomóviles.es. Y si lo prefieres, llámanos y concertamos una cita en el 963 11 26 11. Los libros, los zapatos y el chándal. Y encima también necesito un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. La liga no para en la 97.7 Radio. Dimarts 22, a les 8 de la vesprada, el València visita terres catalanes amb la imperiosa necessitat de guanyar en canxa perica. Des de les 7 i mitja i a Cornellà el Prat, Espanyol, València. Viu una nova jornada de la competició amb el millor futbol en valencià, contat per Manolo Montal i Salva Folgado en la nostra sintonia. Espanyol, València. Esports 97 El Partit, el teu equip, la teua ràdio. Col·laboren S-Max de Ford, Ferto, Productos Arte, Proa Ocasión, Taxco, Fotopro i Teletaxi. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 42 minuts. Eh, la gran sorpresa en el dia d'avui venia quan el València faria la llista de convocats. Sempre ho fa per a que no tingui que dar explicacions després del la roda de premsa que també donarà l'entrenador, i en la roda de premsa avui venia la gran sorpresa. Fora de la llista es quedava Escolta Mustafi, es quedava Rubén Bezo, es quedava Lucas Orban, tots els que poden jugar de centrals, a excepció de dos, Aymen Abdenur i Ederlan Santos. Per tant, demà està clara la parella de centrals en Cornellà, el Prat. Què sabem d'Ederlan Santos? Pues, eh, a excepció del que l'haja vist un quart d'hora en entrenaments, que és el que se pot veure, no se pot saber molta cosa més. Per tant, el que anem a fer és viatjar cap a Portugal, que allà el tenen més vist, lògicament. I anem a contactar amb el eh, periòdic de Braga, amb el diari Dominio, i allí ens escolta el seu periodista, el seu redactor, Pedro Silva Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, Pedro trabaja en el diario portugués, en el Correo Dominio, son la gente diario, que... Diario Dominio. Diario, Dominio, perdón. Eh, es la, gente que habitualmente eh, sigue al Sporting de Braga y, por tanto, sí tienen una referencia mejor que nosotros de Aderlan Santos, al cual vieron toda la temporada anterior jugar con el conjunto del Sporting de Braga. Pedro, por tanto, la primera pregunta que queremos hacerte es, eh, ¿qué vamos a ver mañana? Eh, ¿Cómo es Aderlan Santos? Eh, es un jugador fuerte. Vosotros forte. a gustar vão, estilo de, de Aderlan, porque es un jugador que nunca vira la cara a mucho. lucha mucho, eh fuerte, fisicamente forte, fuerte. Sobre todo en bolas altas. Uh, tem um bom remate, uh, chuta bem, bem uh, eh, apesar de ser eh, central, chuta, chuta muito bem. a jogar um, a jogar com os pés não és tão forte, não és tão forte, és, não és muito rápido, não és muito rápido, pero és um central que se estiver bem um, acompanhado, um colega que lhe, que lhe dê força, lhe dê esse, como se diz, segurança. es eh, un um jugador que puede aportar algo al su nuevo club. Él, habitualmente jugaba eh, el año pasado en, Sporting de Braga con defensa de cuatro, ¿no? Sí, sí. Centrada a la derecha en defensa de cuatro. Exactamente, siempre, siempre a la derecha. Nunca, nunca ha jugado con tres, con tres centrales en, Eh, en la temporada o Brasil provavelmente sí, aquí en Braga, en el Braga B, eh, o anda empezado en Braga B, e eh, después ha dado, ha dado nas vistas y ha subido a la, a la equipa principal. Es un jugador, como te dice, bueno, uh -huh. pero tiene un, pequeño, pequeño problema. Por veces se olvida de, de la marcación, se para um un poco, se, se, no está concentrado, no está concentrado en uh -huh. ciertos momentos y es peligroso cuando eso acontece porque o se esquece de marcar algo o hay eh, un pase ou faz uma falta dura que pode levar uma tarjeta amarela ou vermelha e é um problema que que vai que vai melhorar com a com a idade é um é, um tio novo ainda Oye Pedro eh, te quero perguntar es rápido, lo digo porque siempre una de las cosas que se achaca de la liga eh, portuguesa hacia la liga española es que la liga española tiene eh, un mayor tono físico e incluso de rapidez que la liga portuguesa. Eh, ¿Qué tal es de rápido, Derlan? No es, no es un central muy rápido, no, no, se puede decir que es, un central lento, no es tan rápido como Pepe, por ejemplo, es muy rápido, muy, un central rápido. Aderlan es un poco más lento, pero no tendrá grandes problemas en, en, en acompañar la la velocidad de los, delanteros contrarios, a no ser que encuentre por la frente un Messi <laughs> o Ronaldo, ahí <laughs> será, será más difícil. Pero ahí, sufren todos. Eh, sufren todos, claro, <laughs> pero no, no, no, no será por ahí, no será por ahí. Lo, lo principal, la eh, velocidad tiene, no es, no es un tío muy, muy rápido, pero no es un tío lento, no, no, no. Eh, ¿Lo crees preparado para eh, eh, poder jugar en la Liga Española? ¿Crees que puede dar un buen nivel en el Campeonato Español de Hernán Santos, Pedro? Pienso que sí, pienso que sí, que si tuviera lo que te dije en un inicio, lo te repito ahora, si tuviera un buen colega y e la equipa estuviera bien, que no pasa ahora, <laughs> puede aportar algo, si, si las cosas no corren muy bien, pero es un tío fuerte, físicamente y mentalmente, mismo cuando las cosas no le corren bien, e otro juego, en un momento siguiente, ele se tenta levantar. Por tanto, por eso no, hay problema. Perfecto, pues eh, estamos muy agradecidos a Pedro Xavo, compañero del diario de, mañana de, Miño, perdón, que nos ha dado una radiografía, yo creo que muy buena de lo que podemos ver mañana. Eh, no sabemos todavía qué jugador vamos a encontrar, por eso queríamos este testimonio, porque todavía no tenemos ninguna referencia sobre la de Hernán Santos y queríamos buscar la de alguien que sí lo ha visto jugar. Pedro, muchísimas gracias. Gràcies, un, un abraç per vosaltres d'ahir, València. Per al company de Portugal. Salva Folgado, què tal? Bona nit. Allí manejen tota la informació, Manolo. Ara se maneja tot en Portugal. Sí, senyor. Portugal Power. Sí. Portugal Power. Portuguese sí, Power. Sí, sí, sí, sí, sí. George Rules. Eh? <laughs> eh? Així estan les coses. Correcte. Ja he sentit al company Pedro Siuba, defensa físic, eh, no és lent però tampoc és extremadament ràpid, però tampoc és defensa lent, el qual és bo eh, té bon remat amb el peu, té alguna dificultat a l'hora de treure la pilota i algun despiste se li sentarà algo en defensa. Ja veurem, per tant, demà, al costat d'Abdenur, quines són les prestacions d'un València que està més o menys clar, salva, que va jugar amb Abdenur i Santos perquè no du més centrals. Pues és la sorpresa, Manolo, de la convocatòria que este matí oferia Nuno, sorpresa eh, que no li hem pogut preguntar a, al tècnic perquè és costum de, de Nuno donar a conèixer la convocatòria una volta ell ja ha conclòs la seva conferència de, de premsa. Per tant, primera parlant Nuno, posteriorment hem conegut els mitjans de comunicació. La convocatòria mm, sem sorprès amb l'absència de Mustafi. Fins ara Manolo, el futbolista que havia disputat tots els minuts, l'únic futbolista que havia disputat tots els minuts de la temporada, era Mustafi, i curiós, dies després d'aquesta eh, estadística havia eixit a la llum, pues, en uno decidís donar-li descans, entenc, a, a Mustafi, en una setmana molt carregada de, de compromisos. Però sí, Bezo també ha sigut esclòs altra volta de la de la convocatòria, per tant, doble sorpresa, no està Mustafi, però tampoc està Bezo, el partit no és a casa, sinó que és fora de casa, i habitualment allà els tècnics pues, eh, solen cobrir-se millor les, les esquenes, però sense, amb centrals justets ha viatjat esta vesprada de València a Barcelona, només eh, Abdenur i Aderlan Santos, que serà la parella titular demà Cornellà el Prat a partir de les 8 de la, de la vesprada. Bueno, pues amb tot això el València afronta un partit en el qual ha tingut poc de prèvia perquè la roda de premsa en el dia d'avui, Salva, ha tingut més preguntes referides a la situació actual de Nuno al respecte de la graderia que del que habría de ser un partido de previa contra l'Espanyol. Jo senti avui la rueda de prensa de Sergio en el español y preguntament cosas del fútbol, de la jornada, del l'equip. Avui eh, jo sentia la rueda de prensa de Nuno y crec que de l'Espanyol no hay ha hagut cap pregunta. Cap, cap pregunta, Manolo. Ni una pregunta. Demà se jugado contra l'Espanyol i no hi ha hagut cap pregunta. Cap pregunta sobre el español de, de Barcelona. Una pregunta relacionada amb el que va a ocórrer el passat dissabte a Mestalla, amb aquest càntic de Nuno Betellà, va contestar, no, no he ni el time, Manolo, perquè ha contestat el mateix que va contestar en la nit de, de dissabte, el tècnic del València, però a partir d'ahir, Manolo, preguntes relacionades amb Lim, i amb el sopar de, de l'altre dia de dissabte després del, del partit, preguntes relacionades amb la seva funció, direcció esportiva, etc etc. Si de cas, abans d'escoltar a, a Nuno una cosa sí. molt cridanera respecte de la sessió preparatòria, que no sé si voldrà dir algo o no, Nuno ha tornat a dividir la plantilla en tres grups, ha fet el que els tècnics diuen un, un tricolor, tres equips, cadascun amb un, amb un peto d'un color, no hem vist res significatiu en quant a configuració de, de 11, però sí en l'equip que eh, Llull a Apeto Blau hem vist la possibilitat d'un atac titular amb Alcácer, amb Feuli i amb Sacaria Bacali. Sorprèn la presència de, de Bacali. Jo apostaria, si me preguntes, perquè recuperarà titularitat Piatti o que inclús pot tornar a jugar per davant de, de Bacali Rodrigo, però bueno, si volem traure punta eh, alguna coseta d'aquesta sessió preparatòria, uh mhm. -huh. l'equip que formava Peto Blau, hi ha un hipotètic eh, atac amb eh, Feulí, amb eh, Bacali i amb eh, Alcácer. I ara sí, Manolo, sobre... Sí, fet, perdona, l'última pregunta és... Està Bacali preparat per ser titular? La resposta ha sigut sí. sí. Li, li preguntava al company Andreu Alberola, que evidentment ja havia vist també la configuració d'aixòs tres grups d'entrenament. De, li ha preguntat uh mhm. -huh. per eh, Bacali i ell sí. Simplement, David, sí. Molt bé. <laughs> Nuno, Manolo, l'escoltem ja, els fragments més destacats de la seva roda de premsa. Se li ha preguntat si és una final ja eh, per al València el partit de Cornellà el Prat per intent compte la necessitat que té el conjunt de Mestalla de sumar de 3 en 3 i de millorar fonamentalment la imatge que ha ferit en aquestes primeres jornades de Lliga. Yo creo que la liga es muy larga, muy, muy larga. Es la jornada 5, tenemos toda la conciencia que podíamos tener más puntos, eso es evidente por nuestra producción, por, por el rendimiento del equipo, pero es una, una liga muy larga. Nosotros planteamiento claro partido a partido, intentar Eh, esencialmente consolidar nuestra solidez defensiva mañana y traducir nuestra producción ofensiva en goles. Esos son dos retos que el equipo tiene mañana, porque creo que jugando bien, como lo estamos haciendo, mejorando incluso nuestro juego, e intentando ser más efectivos, eh, podremos ganar los partidos. Y eso es lo que hay. Altre aspecte també que ens cridava l'atenció este matí i l'entrenament a porta tancada Paterna, Manol, ha sigut el fet de que eh, durant eh, aproximadament 25-30 minuts d'aquesta sessió preparatòria, tots sí. els integrants de la plantilla que estaven treballant sobre la brossa d'uns dels camps d'entrenament de Paterna han llançat eh, permanentment a, a porteria, entenc que per a solucionar bueno, pues ese problema de gol i ese problema de punteria del que adoleix actualment eh, l'equip. Se li ha preguntat a una per les millores que ha d'exhibir el seu equip a Cornellà. El Prat ha contestat a un no. És evident i és Eh, los números así lo reflejan, que nuestra producción em, ofensiva, nuestro caudal, eh, la cantidad de veces que, hemos llegado al área, no está siendo eh, reflejada en, producción efectiva, en goles. Y esto se debe em, a muchos factores. las dinámicas del equipo son distintas. cuando llegas tantas veces tienes que buscar otras soluciones y eso es lo que vamos a intentar hacer, buscar otras soluciones a nuestro juego ofensivo. Has hablado y nombrado bien entrada de segunda línea, quizá en el último partido nos faltó un poco eso con un equipo tan replegado. Em, buscar más combinaciones por dentro, toda una mm, enorme cantidad de cosas que tenemos que buscar. Sea bueno, porque no puedes buscar hacer un juego que no sea adecuado a los jugadores que tienes. Y mm, no tiene que ver con el año pasado, tiene que ver con este año. Son jugadores, el equipo se está acoplando algunos jugadores que están llegando, están conociéndose mejor. Yo estoy absolutamente convencido y confiado que nuestra calidad ofensiva va a ser reflejada en goles. Pero dos retos importantes que tenemos que, hacer también. Solidez defensiva, organización, presión, salidas rápidas, todos son cuestiones de nuestra matriz de juego que tenemos que mejorar. Les errades que han en eh, uno que ha detectado en las últimas horas y que han de ser millorades más ya a Cornellà el Prat. Se le pregunta por la, el sopar del l'altre després del partido el propietari, con Peter Lim, el dueño, Según se eh, Nuno. Me considero una persona por encima de todo muy, muy profesional, muy seria y muy, muy honesta en mi trabajo. Tengo un placer tremendo y enorme de ser entrenador de Valencia Club de Fútbol. Vengo todos los días eh, y vinimos todos juntos. Cuando digo todos es todos, que venimos a, a Paterna, a Mestalla, a todo lo que son instalaciones del club a mejorar. Ponemos todo de mi parte. La imagen no, no, no puedo decir si, si no, pero yo no me considero una... No sonrío tanto, eso es verdad, no sonrío tanto, soy una persona seria, pero estoy muy a gusto aquí, muy a gusto. Me cola la en el time, Manolo. Este era el que hacía referencia a una pregunta que se le ah, hacía que si explicaba de alguna forma una parte del eh, cantis del altre día que eran referits o sigui, que no desperta massa simpatia entre l'aficionat per la seva imatge de tipus fonamentalment molt, molt distant o molt mm. seriós pregunta que se li feia este matí i hem escoltat la resposta de eh, Nuno, ara sí, sobre l'IM, la seva relació i sobre el sopar de dissabte després del partit. Siempre que, nuestro dueño está, en Valencia y, ve nuestros partidos, mantenemos conversaciones normales, hablamos de la actualidad del club, hablamos de muchísimas cosas que creemos pertinentes e importantes, hablamos en conjunto con la presidenta, hablamos con las, personas del club y seguimos. Nuestro único objetivo es mejorar, tener eh, la conciencia que queda un camino muy largo para conseguir los objetivos que hemos planteado este año, pero que estamos en ellos. y eso todos juntos lo haremos. Nuno, que també s'ha referit a les eh, seues funcions. Ho comentarem ahir, mm. se ve comentar moltíssim. Hi ha falta d'informació eh, en el València al voltant del organigrama eh, esportiu des de la Direcció General Esportiva que sembla que està en les mans de, de Nuno. Sobre les seues funcions, parlava este matí el tècnic. Yo asumo todas las responsabilidades que están in, inherentes y a mi cargo, que es de entrenador. Eh, todo lo que sea eh, lo que has comentado y bien siempre se ha hecho aquí de una forma conjunta. Por lo tanto, no es cuestión de, de quién tiene la culpa o no. La cuestión es que trabajemos todos juntos en la búsqueda de la mejora y es lo que vamos a hacer. Bueno, pues eh, las palabras de Nuno que, con decía yo en la entrada, ya eh, que en las decisiones no está no él, sino que ni a a repartir, a una miqueta. Folgado, Possible 11 per a demà del València. Jaume Domènech en porteria, Barragán en defensa a la dreta, Galla a l'esquerra, amb Maderlan Santos i Abdenur com a paria de centrals, Fuego, Parejo i Enzo com a mitjentres, Fegulí, Piatti o Bacali uh -huh. i Alcácer en punta. Només la baixa d'Arbilla en el eh, conjunt de l'Espanyol Saba que podria formar a més té 11. Pau López en porteria, amb Correa, Álvaro, Ciani, Duarte en defensa, Víctor Sánchez, Javi López com a mitjentres, Paco Montañés, Marco Asensio, Víctor Álvarez en la mitja punta i Dal Caicedo. Bueno, pues xiularà Iglesias Villanova, un València que l'any passat va guanyar 0-2 en eh, el camp de Cornellà Prat. Crec que és la segona victòria del València en tota la història d'aquest estadi va guanyar fa anys amb dos gols de Nicola Zig, si no recorde malament, i després eh, resta la victòria de l'any passat en este cas. Bueno, per cert, eh, Dichou se presenta eh, una nova plataforma eh, que es diu Marea Valencianista per a preservar, diuen, el patrimoni del València. Està Miguel Zorío en aquesta plataforma. Miguel Zorío... Eh, va ser qui mostrar en la Junta General d'Accionistes amb Vicent Soriano aquell famós paper on dia Mestalla Plots, val? on teòricament s'havia venut la famosa parcel·la on està ubicada Mestalla. Eh, Miguel Zorio també, són dades, va estar imputat en el cas Nos, encara que és cert que el jutge va arxivar aquesta imputació. Eh, vull dir, jo no sé el que va proposar encara Miguel Zorio. Miguel Zorio va mostrar un paper va dir que era que les parceres del València sí, sí, estaven venudes, però, per, però a partir d'ahir aquest paper no, no el va veure ningú. Ningú. Jo no sé el que va fer Miguel Zoriol dijous. Sí que dic, i vull sentir-lo, abans de eh, eh emetre una opinió, sí que he dir que ara hores d'ara eh, els fets que han passat últimament al voltant de la Unió Miguel Zorio i València de Futbol no són el suficientment eh, atractius de cara a la gent per a que pugui tindre massa confiança en aquesta plataforma. Però el dijous veurem que, que proposa Miguel Zorio i la seva plataforma eh, Marea Valencianista. I qui està darrere? Si I qui està darrere, si hi ha algú darrere. Eh, Folgado, a més en el llevant, se prepara ja per la partida de l'Eibar perquè va caure el 4-1 i l'equip eh, d'Alcalaz tenia que començar a preparar la partida de dimecres i ja buscar i pensar en una victòria. Bueno, en ese calendari duríssim que tenia el Levante en l'inici de, de Lliga, Manolo, pues té Isa eh, Illa, que és el partit davant l'Eibar respecte al rival que baixa el nivell de la, de la resta de contrincants amb mm, els que s'han enfrontat el Llevant en les últimes eh, jornades abans de jugar davant el Villarreal i després de jugar davant el Barça i davant el Sevilla, pues el Llevant jugar davant l'Eibar amb la necessitat Manolo de sumar i de, i de vèncer el conjunt Eibarres. Bueno, pues veurem com li la cosa. Per al València i per al Llevant ja està la jornada 9 de Lliga. Recorden que el Llevant d'Unió Esportiva jugarà el diumenge a les 12 del matí, diumenge 25 d'octubre, davant la Real Societat, mentre que el València ho farà a les 8 i mitja de la desplada davant l'equip del Atlético de Madrid a l'estadi Vicente Calderón en la jornada 9 de Lliga. Les 12 en punt de la nit, moment del eh, debat, de la tertúlia i de l'anàlisi, així a 97.7 Ràdio. 97 nit, La Tertúlia. Les 12 y 2 minuts, continua per així folgado mentre No, ja, Jaume ja està sí. <laughs> Ja, Jaume ja està sí. Jaume ja està sí. Així, Folgado, ja pots... Ja me mal, no? Bueno, espera que vinga, ja, ja vosaltres espera't que vinga Julen. Espera, <laughs> Però va. Jaume ja està per així. <laughs> Jaume ja està per així. Ha vingut esprintant, eh? Ha vingut, Jaume ha vingut esprintant. Sí, sí, sí, ha vingut l'esprint. Jo, jo... Ahí, els col·legues vostres. Ah, pues, jo et dic una cosa, jo aquest sprint no el faig, eh? No? I aquest sprint que ha fet Jaume, jo no el faig, jo tira a córrer i me quedé clavat però Jaume, com està encara tan jove pues pot... que que me maladiu diu <laughs> no, no, <laughs> pot fer encara i se, i se, i se sprint senyor Orti, què tal? Molt bona nit molt bona nit com està vostè? Expectant, expectant, expectant. A veure si demà són bones noches. Esperem que sí. Jo, jo crec i espere i espere que sí. Folgado, el guió que has tirat, no?, per a variar. Sí. Mm, pues, me'l pots arreplegar, per favor. Eh, eh, és la, no, la moda de la campanya 2015-2016. Folgado m'agarra el guió Guillem Salvaperera, per què? No ho sé encara. Eh, té molta memòria, entonces. Ah, pensa sí. que és el meu, pensa que és el meu. Ah, I el tires. Em vaig i el tiré. Bueno, hem donat la benvinguda a un altre company que se suma a este projecte. Estem contentíssims. A més, ell tenia un muntó de ganes de fer ràdio una altra volta. <coughs> Així que saludem al bon amic i company de Diari Levante, el mercantil valenciano, Pedro Valero. Hola, Pedro, què tal? Manolo, què tal? Com Encantat. estàs? Pues eh, moltes ganes. Ja t'ho vas dir ahir quan me vas eh, telefonar que uh mm-hmm. -huh. tenia ganes de estar en esta ràdio, a més. Uh mm-hmm. -huh. I, bueno, honrat d'estar en vosaltres en un programa aixina perquè és que hem criat la vocació periodística sentint, escoltant la ràdio en València, la ràdio esportiva en València, pues, uh mhm. -huh. la veritat que agraïs no? tindre un programa com este pues, tots els dies així en la el ràdio. El que agraïs és tindre contertulis com, com tu que pugues eh, aportar des de la teua vessant coses. Eh, vos recorde la pregunta que estem fent en el dia d'avui. Eh, què vos semblen els descarts de Nuno per al partit de l'Espanyol? Mustafi, Bezo, Orban, de Pol és la pregunta. Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Eh bueno, pues, eh, jo ho deia abans i, i, i no és conya és ambient enrarit eh, abans sentíem eh, ho comentava a Folgado la, jo estava sentint la roda de premsa del eh, entrenador de l'Espanyol de Sergio González jugador del eh, Deportivo de la Coruña Espanyol, llevant un Esportiva entre altres eh, i anaven totes les preguntes referides al món del futbol jo sentí la roda de premsa de 8 en 1 i no hi ha hagut cap pregunta, amics referida al món del futbol era tot referit a a l'ambient enrarit que n'hi ha ara al voltant del València Club de Futbol. Jo penso que això és el que se té que separar i més en moments que pràcticament tens tres partits seguits i això és l'objectiu que es té que marcar i a partir d'ahir pues, només n'hi haurà de parlar d'altres coses però ara jo no perdria ni un segon en entrar en polèmiques fora del futbol, al contrari jo penso que tindríem que analitzar lo bo de lo que s'ha jugat i tratar de millorar eh, en els objectius que té el València jo crec que i aquest tema és per debatir i tindrem feina esta nit és contertulios per a uh mhm. -huh. explicar-ho i aclarir-ho és estrany, eh? És un poc estrany que en la jornada 4, a punt d'entrar en la jornada 5... Ja, la 4 i la 5... Ja, ja estiguen parlant de, de, de, de, la responsabilitat en uno, de, si, bueno, de, de les xiulades en mhm. Mestalla... Mm -hmm. És un poc estrany que, que en tan poc de temps ja estiguem en este punt... Eh, vamos, eh, pareix que en una tornada, no? Que ja pareix que en un no estiga quasi anant-se'n del València, que la gent està demanant-se'n que se'n vaja, no? És un poc estrany. I hi haurà que veure si l'equip és capaç de, bueno, de, de, de sobreposar-se a això, si és capaç d'oblidar-se d'aquesta polèmica en el camp o si li afecta realment i comencem a veure jugadors que no estan rendint al 100% o jugadors que sembla que estan pensant en mai mare sí que està passant n'hi haurà que veure demà demà i els pròxims partits a mi sí me fa la, la impressió i demà també l'opinió de Salva aquesta sí eh, de que en este inici extra de, de campanya en el València Club de Futbol en el qual pues, és cert que la cosa no novament tampoc va rematadament mal rematadament mm. mal seria per exemple el que està passant en el Sevilla que va, que va, va cuer amb, amb dos punts però eh, també és que el València mateix no convenç ningú en el seu joc Bé, és una evidència tampoc se pot, se pot tapar eh, però eh, sí que és cert que la part extraesportiva eh, ha fet que la part esportiva se magnifique o, o s'accelere vull dir, eh, deia abans Pedro Valero eh, que la jornada 4 ja s'estiga eh, dient, o de l'entrenador i tal, o que la gent estiga demanant, per molt que la gent demane que, que Nuno se'n vaig, jo no veig a Nuno anar sent del València. No, i, i ningú pensa que se'n vaig anar. Ni n'hi ha motius de moment per agarrar una decisió tan, tan radical, no? Jo crec que tindrem que, d'alguna manera, entrar en el tema en quant que el València mateixa, si analitzem uh mhm. -huh Fredament, aquestes referències deportives és un equip que no ha perdut un partit. Em direu, bueno, vale. És un equip que li ha marcat un gol i és un partit que el dia del Betis, per uh -huh. exemple, me pareix que va fer 22 eh, centros a l'àrea. Vull sí. dir que són, són posicions eh, a destacar positives. Després, clar, si en tot això la part negativa és que has fet dos gols, doncs clar, ahir està fallant alguna cosa, no? Per tant, aquest tema és el que ha que debatir i és on tenim que de, que apretar perquè realment ahir està passant alguna està creixent alguna positiu però no se consolida. Correcte. Saludem ja al tercer contertuli, que és a més un habitual des dilluns, que també, com deia Jaume Ortí fa dues setmanes, ha renovat contracte per la 93 <laughs> punts de ràdio, n'hi ha que agrair-li i donar-li la benvinguda perquè és la primera tertúlia que està en guany amb nosaltres, al director de Superdeporte, a Julián Montoro. Hola, Julián què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Bé, bé. Benvingu sí. Benvingut de nou. Ha sí, sí, sí, sí, sí. Qué alegría. <laughs> Igual que yo, pero súper deporte. Siendo valorado. gracias. gracias. Pero, escolta, a has renovado has entrenador o el director técnico? Ay, pero sabrás. Yo <laughs> no sé. ¿Quién es el seu Carrick? Uh, Montal? Eh, pues mira, no sé. Vostè és entrenador, director esportiu, Ost, manager... Ostres, quina gran pregunta. Però el, du, el du Mendes, a Julen? Ah, ja, ja volguera Mendes durà Julen en la seva cartera. Ja volguera Julen, com, eh, Mendes. Com no està massa clar per ahir les coses tampoc... Pues... Clar, i és una de les situacions. Eh, eh, jo, i ho deia abans, mirant o, o, o, o escoltant la roda de premsa postpartit del dia del Betis, hi ha dos amagos de Nuno de dir, me estic duent jo però no són soles per a mi. Va fer dos amagos. Avui ja, ja ho ha dit clarament. Avui ja ha dit que ell assumís les xiulades que són de l'entrenador perquè el seu equip no fa ben futbol, bon futbol. Després parlarem del futbol que fa l'equip, jo crec que també hi ha que tocar-ho. Però, i li vaig a demanar al nostre tècnic el eh, tall, eh, quan Nuno diu que en la resta de decisions se prenen entre tots. Yo asumo todas las responsabilidades que están inherentes a mi cargo, que es de entrenador. Eh, todo lo que sea eh, lo que has comentado y bien, siempre se ha hecho aquí de una forma conjunta. Por lo tanto, no es cuestión de, de quién tiene la culpa o no. La cuestión es que trabajemos todos juntos en la búsqueda de la mejora. Y es lo que vamos a hacer. Digo que este tipo de decisiones siempre se han hecho aquí de forma conjunta. Ya estamos comenzando a decir, Home, que, no estic, que sí, que jo fe coses però que no estic jo és que n'hi ha més gent. El que passa és, clar, si el públic de peu no té clar qui són ixos amb els quals uno pren les decisions, <clears throat> tampoc està clar en massa. Jo, si fora Jun no estaria massa content amb el, amb el comentari en uno, no? Uh mhm. -huh. Perquè <laughs> sembla com que està dient... Bueno, igual yo sí que propongo algún jugador, pero aquí todo es decisión colectiva, ¿no? Uh -huh. Y, evidentment, Méndez que sapiguem no és eh, del club, no és oficialment membre del club. Oficialment no. Oficialment correcte, no ho és. Correcte, és la paraula. Si no oficialment Mendes, no. Aquí està apuntant uno, eh, a Lee Hun o si no a Peter Lim. I uh -huh. jo, uh-huh. jo si fos Lee Hun realment no, no no agradat no? que en uno estiguera apuntant-me a mi perquè no hi ha altra persona, com a la culpable o com a també corresponsable de que els fitxatges no acaben de funcionar o que l'equip no carbura, jo crec que Nuno està apuntant d'ahir cap a dalt i no però sé això, jo com s'ho haurà pres. Però això té moltes traduccions, eh? Ah, bueno, Julen, tira-li. Perquè això vol dir que ell ja oficialment ja no se veu per damunt de, del bien i del mal, com se, com se suele decir, no? Això és una gran lectura, en eh... efecte, i jo vaig començar a donar-me compte el dissabte. Mm, tant per això, per, per com... A veure, lo de Mestalla és... Eh, jo estic segur de que ell mai en la vida pensava que, que, que en una jornada 4 Mestalla li anava a donar aquest disgust, no? Uh mhm. -huh. Igual hasta pensava que si això passava alguna vegada, pues, pues, pues, bueno, pues la gent que diga el que vulga, no? Però, però jo crec que que una altra cosa és estar ahí, eh? Jaume. No, jo crec que ell en aquests moments el que té clar i la resposta per a mi és que ell sap que té una responsabilitat perquè ha agarrat més poder. I el poder condiciona de que a efectes de protestar pues, la gent, eh, en el tema deportiu, lògicament, pues, eh, se, se decidís per, per criticar en aquest moment el que té la responsabilitat deportiva. Eh, estava dient, eh, Julen, ja no es veu per damunt del bé i del mal. Jo he fet una pregunta... Sí, clar, és que això és una... Jo he fet una pregunta i, me diuen que no, és, però, és, però jo vull tornar a fer la pregunta en aquesta taula, perquè a més, evidència. tu, tu visqueres, en part, el que ha passat en el València, tu visqueres quan Juan Soler se te fuma la famosa nit de Mónaco, perquè sí. Eh, la... Eh, bueno, no, en Mónaco no se me fuma. No, se, eh, no. Comença a enrotllar el cigarro. Eh, eh, exactament, correcte. En Mónaco ja demana foc. Bueno, el demana consuelo, realment. Val? I en Bremen... Jo estava ocupat i no... I, i en Bremen és quan ja trauen el, el sendrer i, i, i, i, i la casetilla de tabaco. Eh, el fet de que t'acabes llevant de damunt a una persona popularment molt acceptada, en el seu moment eres tu i ara ho era Amadeo Salvo i també Rufete per la tasca que havien fet eh, fa que este desgaste duga a una situació anòmala que és que en la jornada 4 la gent estiga demanant a l'entrenador que ha fet el rècord de punts en el València i que t'ha clavat i que t'ha tornat a la Champions la gent estiga demanant que el tire no no vete ja però vaig més enllà la frase de Julen ja no es veu per damunt del bé del mal pensó que no ha mesurat malament els efectes de tindre un poder il·limitat? Totalment tampoc és que el tinga però bueno, no olvidem que va ser ell... Si no il·limitat, molt ample. Bueno, jo crec que el poder realment no, no està en les seues mans. Uh mhm. -huh. Encara que a lo millor... A veure, el poder, sí que segur, avui, a quin sí poder avui, te refereixes, eh? N'hi ha mol, molts veure, poders i moltes responsabilitats en el club. és el primer que és i reclama el poder. Ell és el que és el primer dia i diu que així n'hi ha que canviar l'estructura, i que n'hi ha que tomar n'hi ha que prendre decisions importants això se li ha oblidat a la gent mm. no, però tu eh, tens que... Ara, no, ara eren altres, és que, és no, que volien canviar però les coses. Però tens que agarrar el missatge i acabar-lo tal qual. Les circumstàncies són de que en el tema deportiu ell agarra unes decisions i les vol, eh, d'una manera, fer seues, i ell el que no sap o no pensa, o, igual que el poder de les ventes que estan dalt d'ell, no pensen que darrere d'aquesta decisió va estar la dimissió d'Amadeo Salvo i això no el que no estava preparat i això des, desmonta un poquetet sí, el projecte primer entonces se, que... crea, oh, espera, se crea un hueco que de repente ser responsable deportiu ahí hasta la presidenta i hasta Peter Lim se crea un hueco de responsabilitat que en estos moments i damunt estem parlant d'un tema deportiu en què que vinguin connexions de l'altre, la protesta va directament contra Nuno. Jo crec que s'ha sent tan recolzat per, per Peter Lim, s'està una reta ahí tan, sí, tan però, segura... Eh però, que s'atrevís a donar aquest pas de dir, voy més, a ser un Mourinho. El que més mana, desgraciadament, eh, pel qui no ho creu, és l'afició. I quan a l'afició tens que tindre-la contenta i quan hi ha resultats que ha dit i ha reconegut que no són catastrofis perquè l'equip no, no ha perdut un partit, ja han ficat un gol, però clar, a nivell positiu no ha marcat dos i, i empatat massa partits. Tu creus que l'IM està preocupat perquè la gent li xiule en un, no? Eh? Creus que l'IM... No, ell està preocupat, per... no, està preocupat perquè, per el, resultat i per el projecte. Clar, que, que, que està preocupat. Que a l'IM li preocupa el projecte, eh, jo no dic que l'IM siga el Messia... No, no, però... Vaig a... és bé, jo sempre dic, he dit clarament, vaig ser el meu guanyador que l'IM ve així per a fer negoci. Ara, eh, me preocuparia que no li preocupara el negoci i el fet de que el cap de setmana que està fent-se el Mundial de Fórmula 1 no, no, però... a, a Singapur, on ell és Eh, accionista de McLaren i és que McLaren això el que vull estiga en València a mi, jo no sé si Peter serà, serà bon o roïn però el negoci el cuida no, és que aquest detall és brutal a favor de Peter Lin a nivell jo com a aficionat mm. quan un senyor és part important d'una escuderia i que damunt se fa... Eh, I que ella és megavit. megabit. No, no, no, i que ell la fan a la seva residència, on viu, on té tot les, el cap de les activitats. Uh mhm. -huh. Són dos coses. Jo pensava que després del partit, de veres, pues aniria Correguent en el seu avió i arribaria ara... Sí, jo també. Això és el que mm. pensaven tots, però després del descobriment, igual és possible que hagi canviat els plans a veure el tema deportiu o veure com la gent reacciona davant del seu entrenador. I uh -huh. per mi això és la lectura que tenim que clarificar. I per a mi és molt, molt important i molt significat que Peter Lim faci aquest canvi de plans perquè a mi és de dir-li xapó, perquè això sí que... Com a no mínim el negoci li preocupa. I no, això, no, i és això que això no és discutible. El que no reconega aquests fets, pues doncs, d'alguna manera no està valorant el que ell renuncia. Pedro, un apunt i si anem a la sí, política. Sí, però que de mesurar o no el, el, el, tindre tot el poder, jo crec que ell, si se fa amb el poder és perquè compta amb el recolzament de, de l'IM. Totalment, i, si i no, consensuat en l'IM. Jo crec que ell se va veure tan, tan de recolzament que va dir jo puc ser així el nou Mourinho. Puc ser un tio que ningú li discutís que es fitxa... Però que va dir Kempes que ningú li discutisca qui xua i tal. La qüestió és que Mourinho té una personalitat que hem de veure si la té en uno o no, perquè no és tan fàcil com Mourinho palmar tres partits en la Premier League i sí dir, jo soy el mejor entrenador del mundo i soy, tengo el mejor equipo i vamos a ganar la Premier. Això veurem si Nuno té la personalitat de eh, fer-ho. I ha guanyat alguna Copa d'Europa. Claro. Eh, la personalitat, la carrera i la, i la cartera. Però ara és un examen. Jo crec que Nuno la temporada passada va jugar en el vent a favor tota la temporada. Tota la temporada en el vent a favor. Ara el, el té en contra. Ara hem de veure si realment és un entrenador i sap personalitat i ese caràcter com per a canviar el, el, vamos, el, la torna. Serà moment de veure-ho. 12 i 17, fem una pausa obligatòria per a la Publi i tornem. Estem parlant, lògicament, de tot el que passa, de l'ambient realit que n'hi ha al voltant de la figura de Nuno en el València Club de Futbol, encara que demà, sí, demà hi ha un partit davant de l'Espanyol. Sí, clar. La nueva forma de reestrenar coches se llama Pro Ocasión. Pro Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre, Renault Captur TC del 2013 por 13.500 euros o financialo por solo 260 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, autovía de Alicante, salida 10. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre Toyota Auris Diesel del 2012 por 10.000 euros o financialo por tan solo 192 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Lliga no para en la 97.7 Ràdio. Dimarts 22, a les 8 de la vesprada, el València visita terres catalanes amb la imperiosa necessitat de guanyar en canxa perica. Des de les 7 i mitja i a Cornellà el Prat, Espanyol, València. Viu una nova jornada de la competició amb el millor futbol en valencià, contat per Manolo Montal i Salva Folgado en la nostra sintonia. Espanyol, València. Esports 97 El partido, el teu equip, la teua radio. Colaboren SMAX max Deport, Ferto, Productos del Arte, Proa Ocasión, Taxco, Fotopro y Teletaxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 20 minuts continuem en Esports 97 NIT. Estàvem parlant, lògicament, de, eh, el que ha passat eh, després de eh, la roda de premsa d'avui i del partit del Betis on se va eh, sentir el Nuno Betellà en la graderia de, de Mestalla. Eh, l'entrenador estàvem parlant de si havia mesurat malament les seues forces i la setmana passada, perdó, el dia d'ahir la gent era més propensa al no però avui ja veig gent més propensa al sí sobretot perquè avui un 1 ja si més obertament ha dit allò de senyors, no sóc jo soles ha reculat és, sí, sí, ja, ja no és però clar, eh, tampoc mos queda clar ni, qui és la, ni quina és la funció de Nuno d'esta roda de premsa, perquè diu jo m'encarrego de totes les xulades que siguen de la meua, eh, de, inherents a la meva funció com a entrenador. Val. I la pregunta és, vostè és entrenador i alguna més o sos entrenador? Vostè planificat... És que hi ha una... Vull dir, I no vull inventar-li la plana als companys que van a Paterna, que a més eh, ho fan molt bé, eh, eh, de tots els mitjans. Però sí que és cert que eh, Nuno, i també entenc que igual no era el dia per apretar-li, però que això és una, en una, si Nuno concedirà entrevistes pues, sempre a banda del diari del seu protegiment, però eh, si no ho concediera eh, entrevistes seria més fàcil poder intentar preguntar-li aquestes coses. Però no en malabava, sinó... És que ahir Folgado fe, deia una frase que per a mi és eh, fins ara una de les frases d'aquesta temporada és desconeguem quin és l'organigrama del, eh, esportiu del València. Claro, perquè... Algú coneix quin és l'organigrama esportiu del València? No ha, no? Jo pregunte, jo pregunte. Algú el coneix? No. El problema per a mi és que totes aquestes coses que han passat venen molt ràpids, afortunadament, <clears throat> pensa jo, els partits que venen, no? Uh mhm. -huh. I entonces, eh, no dona puesto per a començar a, a criticar algunes coses que segurament estaran mal fetes. Però què canvia? Que el discurs no el pots ficar en aquesta línia perquè tens que estar pensant ja en el partit de demà, en positiu. I per ser en positiu, lògicament, tens que animar l'afició, tens que admirar els jugadors i, i no s'equivoquin. També, tens també, que animar també hi ha que dir, sense atacar els companys que... que pregunten per l'actualitat, que també entenc que no, que si no li pregunten per el partit no pot eh, canviar la torna i donar un discurs més positiu si estan preguntant per altres coses. No, eh? però, però vull dir que l'espai és tan curt uh mhm. -huh. que no te dona temps primer a ficar-se en temes que segurament serien interessants, uh mhm. -huh. perquè clar, els objectius manen, i els, els objectius després de lo que estem aconseguint, pues, lògicament, el partit demà és molt més important per, per, les, per l'anterior que per, per el dia que toca. Uh mhm. -huh. I això, lògicament, doncs, m'imagino que tindrà que fer-se un poquetet ahir tots junts, apretant, i juramentar-se perquè, independentment de jugadors, que, perquè d'això està en el València, tindran que demostrar que tenen l'oportunitat i tenen que aprofitar-la, a veure. Jo, bueno, jo és que crec que n'hi ha diversos perfils d'entrenador, no? Jo sentí l'altre dia a Vilas Boas en la roda de premsa que l'estava escoltant i dic, hòstia, este tio podia treballar en la ràdio, perquè realment va, va contar el partit i, i te Aba, quedar... abans, abans te'l va dibuixar Exacte. i després te'l va contar. Que després pot ser que l'equip palme sin casar o vull dir, Correcte, un partit està, horrible del seu equip. Està discutidíssim allà en, en Sant Petersburg. Però és de veres que Nuno no és ese perfil, Nuno no, no és un entrenador que explique realment quins canvis fa, per què els fa, eh, on ha vist bé l'equip, on l'ha vist mal, què ha de millorar frases comuns, no? De, pues hemos de mejorar en defensa o en ataque y tal, pero no es un entrenador que explique o que desgrane bé uh -huh. realment el sentit del l'equip y jo crec que això a la afición eh, al principi no passa res, tal, perquè l'equip està guanyant, perquè l'equip ha aconseguit l'objectiu de la Champions, però després, quan la cosa no funciona, que l'entrenador no sabia explicar-te què està passant, que l'entrenador no sabia explicar-te, escolta, és que, mira, tenim un, un extrem que no saps entrar, o tenim un lateral que no puja. No sap explicar-ho, o no vol explicar-ho. I això a l'afició li crea una, una espècie de... Entenc, eh, la sensació meva, un poc d'inquietud. Què passa? Per què, per què no, no va l'equip? Per què no juga tant com l'any passat? i ell no està sabent explicar aquesta funció, ja que no n'hi ha algú no sé què decía, algú que deia no, hace falta un putraqueño i tal, pues, Joder, ja que no hi ha ningú que, que sàpiga explicar què li passa a l'equip ell no, no està sabent fer aquesta funció crec, eh? Bueno, eh, eixa és una cosa, no? Però, bueno, si, si, si realment ell pensa que com podria ser que té un jugador que, que no s'entra bé pues, ha tingut tres mesos per buscar un jugador que s'entre millor no? I és una de les coses que també que s'aixaquen, vull dir, oh, la, planific la, la, la, la, gent, planificació la esportiva... la gent està mirant que, que, que l'equip no és millor que el de l'any passat, que no evoluciona res i que per a competir eh, en la Champions realment no, no han portat futbolistes que, re, futbolistes que realment donen una diferència, no? Entonces, la gent se veu vindre que, que bueno, sí, és de veres, resultat, són dos empats en Mestalla. Home, no és normal, no, parla, no és habitual. Parla, no és habitual, el, però, però vull dir que tenim que expressar... En esta nova etapa, no? La realitat... Com no és habitual. Jo l'altre dia me va sorprendre que, que, que, que n'hi havia qui ficava eh, panys eh, en, en l'entrada de la Champions, no? Diguent, bueno, és que en la Champions antes tampoc venia tanta gent. Eh, a mi que, que me porten ja en, a una comparació en, en, en l'etapa oscura ja, ja me pareix preocupant. Sí, clar, és renunciar un poquetet a, a lo que tu vols ser clar, eh? i lo que tens que ser. S'aixena. Però és que els, és el que estava repetint jo antes, de que tot, tot se desenvolupa al redor d'uns dubtes que s'han creat i que se junten en una eixida de l'equip que no és la idònia. Entonces tot això se fa un caldo de cultivo que necessàriament eh, empitjora la realitat. I clar, si empitjora la realitat, la reacció també és pitjor de la que segurament seria. I al final, bàsicament, no ens dona temps a entrar en aquesta dinàmica, i ho repetís perquè a mi jo ara estic pensant pues, eh, en demà i que un espanyol que el golejaren feu un canvi revolucionari i d'alguna manera pues, eh, disque bé. Bueno, pues, ara, ara anem a saber demà si s'ha acabat aquesta revolució o la revolució la fem vosaltres perquè també tenim molts canvis, no? Jo, jo també ara, tenim... ara faig una pregunta que l'altre dia me feia. Hi haurà algú que demà vulgui que el València palme pero a veure pasa en uno no? Això la cosa més aberrant que he sentido jo en vida Bueno. Home, sí. alguno que, no, no alguno que hubiera jaleo en uno, no, yo crec no que li que tu que estàs contant tantos sinó el que puga pensar. El que puga pensar. Sí, no, jo, jo ho planteig. Eh, home, ja, algú, per contar. Algú des que xilla l'altre dia en vete ya, diu, bueno, pues si al final ni a qué perder de mapa que s'arma un jaleo no se pide. Pero tú has dicho antes una cosa que Pero yo... le vas a contestar, Sí, Jets en que con Volvo le fora nulo, voldrà que palme el València. Pues, pues allá. Sí, es així. Pues lo de, eso és lo però, del sort però... i, el, i el cego. Sí, sí, eh, yo me... pero es que no t'hauria de sorprender. el fútbol es així. Yo no, es que no, yo no, <laughs> no consentís, no, no, es que no ho admitís, porque no, no me cuadra. Ja ho sé, ya sé. Que algú vulga... Ja sé que tu no te cuadra, pero... Un remedi mal per dir, bueno, eh, perquè se facha, no sé, pues yo creo que eh, això no... Vamos, ah, no, no, debería de ser. Ahora claro. es que estaba pensando, y, pero que ya antes Manolo, eh, en el Barça va pasar algo jo crec que diferent, perquè n'hi ha uns jugadors diferents i tal, però jo recordo que la gent volia Luis Enrique fora sí o sí. El club lo que va fer va ser carregar-se a director esportiu, a Zubizarreta. Correcte. Mm. Mm. I ara Luis Enrique va ser capaç de remuntar, evidentment, donant claro. galons a, a Messi. També és cert que Luis Enrique fa una cosa que jo pensava que no tenia la capacitat de fer que, que no li veig a hores d'ara pel caràcter, la capacitat de fer-la en uno que rectificar i tragar-se l'orgull. En quant al Luis, jugador. Luis Enrique, que era des que pam, palo, eh, sí. tots són igual... Sí, però no, ahir, ahir no tota feu això, ahir feu el que volia, eh? eh I a un moment se dona compte que eh, o, un... o, passa, o passa per l'aro de Messi... Però l'altre dia Messi no es que titular segurament pactat, Pactat, pactat, dir, pactat, ya, pactat. Ja va domant d'alguna alguna manera a la fi en este tema, ¿no? Correcte. Y ahir va tra un equip que jo, després de voler, dir, madre meva... guau. Es que a mi que m'agraden els entrenadors durs, no sempre se pot estar en, en el pal i en el, y en el Pero ell, ell, clar, en algun puesto ha tingut que cedir, perquè... Clar. Però, sin embargo, lo, per a mi lo, lo important d'ell és que cedint ha aconseguit millors resultats i cedint la figura està més prou d'ell. Jo que avui sentia eh, al company Rafa Villarejo de COPE mm. eh, dir que eh, no li va dir als seus jugadors en el descans de parell contra el Betis els xulis no me van a fer doblar, jo sóc consol que no van a canviar, però és dir que el que va fer Luis Enrique ara mateix no li veig la capacitat, la flexibilitat en uno per a fer-lo, que a més ho ha dit, jo tinc este caràcter, és eh, una de les situacions... No, quan, quan li han preguntat avui per la imatge, que és cert que la imatge d'ell tampoc ajuda. No perquè siga seriós, pero l'any passat quan guanyava ja anava al centro del camp sí que sonreía. ¿Vale? Pero no es por no, no, no se nota Tampoco tampoc sonriente eh, mm, Normalmente. Eh, bueno, depende del día. No, no, més de sátira que otra cosa. Eh? Les preguntes, cuando contesta, en, Difícilment no en la premsa és evident que no gasta massa diners I Will, quan li han preguntat si era... No sé si era humà i tal, i diu, humà, <laughs> Messi sí, sí, Sí, sí, sí, ho ha dit, la, la meva imatge... A veure si podem recuperar, Arturo, el... És el fragment que es diu Nuno imatge, quan parlen sobre la imatge de Nuno, si el podem sentir, pues, això diu Nuno, que ha reconegut que, bueno, que no és precisament l'alegria de la huerta. me considero una persona por encima de todo muy, muy profesional, muy seria y muy, muy honesta en mi trabajo. Tengo un placer tremendo y enorme de ser entrenador de Valencia Club de Fútbol. Vengo todos los días eh, y vinimos todos juntos. Cuando digo todos, es todos que venimos a, Paterna, a Mestalla, a todo lo que son instalaciones del club, a mejorar. Ponemos todo de mi parte. La imagen no, no, puedo decir si, si no, pero yo no me considero una... No sonrío tanto, eso es verdad, no sonrío tanto, soy una persona seria, pero estoy muy a gusto aquí, muy a gusto. Creo que sonrío no, Depèn del moment. Jo l'any passat el veia prou somriure quan eixia al centre del camp i saludava, o l'altre dia quan vaig ir a felicitar a Jaume en el centre del camp de Gijón, cosa que no va fer eh, contra el Zenit, que també era a lo millor el dia d'anar a, a donar el suport al suporter. Bueno, pues somriu de per la situació i el moment, però sí, com diu Pedro, no sembla un tipus massa, massa proper. Anem a fer una pausa a la segona per a la Publi, eh, en la tertúlia eh, tornem, llegim missatges, eh, tots va ser impossible, però eh, alguns anem a llegir, i en tornar ja començar a, pla a plantejar temes futbolístics. Eh, eh, sí, evidentment. Entre altres coses, pues, per què el València no fa res eh, fora del guió, per què l'equip sembla que va amb una marxa menys que l'han passat en quant a velocitat, eh, què ha de canviar en este València per a trobar més solucions de les que s'estan trobant, encara de eh, parlar de moltes coses. Així, a Esports 97 nit, 271 en la 97.7 Ràdio. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con viajes el corte inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en tres meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en viajes el corte inglés. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Los libros, los zapatos <laughs> y el chándal <laughs> Y encima también necesita un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. La liga no para en la 97.7 Radio. Dimarts 22, a les 8 de la vesprada, el València visita terres catalanes amb la imperiosa necessitat de guanyar en canxa perica. Des de les 7 i mitja i a Cornellà el Prat, Espanyol, València. Viu una nova jornada de la competició amb el millor futbol en valencià, contat per Manolo Montal i Salva Polgado en la nostra sintonia. Espanyol, València. Esports 97 El Partit, el teu equip, la teua ràdio. Col·laboren S-Max de Ford, Ferto, Productos del Arte, Proa Ocasión, Taxco, Fotopro i Teletaxi. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Facebook. Noche de la nit i 34 minuts, la pregunta que estem fent, què vos semblen els descarts de Nuno en la llista per la partida de demà contra l'Espanyol? Mustafi, Bezo, Orban de Paul Barbut diu, primer me faig una valeriana i després et conteste. Mm. Sino Crack diu, me sorprende la ausencia de De y al menos un defensa más. Espero que no se lesione ningún defensa. Javier Ángel, pues mal, este home pareix que ho fas aposta. I ja que posar els millors, que estem a principi de temporada. Sergi diu, pues la verdad es que no entiendo nada si no nos estén riendo de nosotros o qué. Fausto diu, ha perdut la xaveta, farem el nano una altra volta i tan contents. Georgiete diu, sense trellat, a veure com és la cosa. Pas Baviera diu que Nuno no sap ni per on va. És que no li ve estrellat a res de les decisions que prenen estos primers partits i no canvia res. Francisco Ballester, deixar-se tres centrals per descans que a la banqueta no poden descansar i algo més, com Nuno no ho explica, no ho sabem. Jorge Llago, a Bezo también lo trajo Rufete porque te lo que está haciendo con el chaval. No, a, a Bezo el portá Braulio Vázquez. Mes, eh, Paco diu, si el míster ho considera oportú, serà aixina. Hi ha molts partits, teniu que dosificar els jugadors. Eh, José Luis Diu, Nuno algo, seguro. Eh, Jorge Diu, eh, Joe Mertí, el número uno, un tío gran. Jesús Tercero Diu, Dios quiera que no nos expulsen a algún central o selecciones Si es así, a ver qué se inventa. Muy mal otra vez. En línea curva, Diu, Carmen Llagues, Diu, es una vergüenza. En defensa con rotaciones cuando no debería y menos dejarlos fuera del banquillo. Rodrigo no rota, Nuno mediocre. Jeremías Romeu, la rotación son lógicas encara que dijous se en casa un poco extraña. sobre todo porque Souls dos centrales Alex Suñer Bono. ...el son son de Rufete. Antonio Armillana, Manolo, a mi juicio creo que ese entrenador le está echando un pulso a la afición. Si no, yo no entiendo eh, que, por ejemplo, Messi descansa pero no viaja. Valencianista dio mucho más de lo que le está dando a Bezo, pero Rubén Bezo es un profesional. Em, Salvador Diu, si se lesiona o expulsan a uno de los centrales, juego yo. También dio el matismo Moisés García Arenas. Jesús F. López Diu, el fútbol es tan raro que seguramente ganamos. ...no Uno está inventando en el siglo XX el agua caliente en el fútbol, en el siglo XXI. Eh, Paco Bartuel diu, me yo ...es per la cantidad de partidos... que tenemos... que jugar y ganar anar només amb dos defenses, ...pero él sabrá... Eh, Marco Giso diu que lo de la lista de convocats ...es una nunada... Agus diu, se deja fuera la pareja de centrales de la previa e inicio de liga, no convocando a recambio alguno, demuestra lo incapaz que es. Paracetamol diu, me parece que está perdiendo el norte este en uno. Hará bueno el entrenador que tuvimos del, famoso Valdano con la derrota útil. El tío Masclé diu, está sin jugar y fresco y no se lo lleva. Con este gesto se ha cargado al jugador y con De Paul igual. Ángel Diu sembla un error a priori si guanyem eh, quarts, però si no és una decisió que perjudica a l'equip. Tots de Rufo, raro. Josepico Monroig, greu errada del Fantàstico, Nuno Musta és innegociable <coughs> i menys fora de casa. Si vols rotar, sempre en casa amb la calor dels teus. I per exemple, els últims que han arribat. Eh, el Catafinity del dissabte va ser molt trist, però és un equip jove tenint marge de millora, un poquet més de paciència, un poquet amunt. Edgar Alba Taker guanyar sí o sí o sí per collons, 0-3 i Nuno que espavile, i els jugadors també, a veure si tenen collons. César diu, horrible, si el València jugara, eh, eh, jugara mañana contra el Barça, dejaria fora Mustafi? No. Entonces el cansancio no es argumento. Andreu F. Albert, dos lectures. Os ha posat xulo per algun tema de vestidor o ha planificat un sistema de rotacions perquè juguen tots. Enrique Corey, Diu, menos mal que no soy el único que lo vio. Rodrigo es delantero, no juega en banda. Y Spavilem Diu es un intento de suicidio. En un mes con Javi Romero que Diu, Javi Fogoyenzo pueden jugar de centrales. probablemente el español le haga unos tres, al, español le haga unos tres goles. Lo veré desde Panamá. Pues salutació ben forta a este gent que des de Parabà està eh, seguint-nos 12 i 37 hi ha molta gent des de, des de fora cada dia s'escriuen més gent des de, des de fora que estan, Meritori. per dir sí, estan per internet el senyor això no els compta però nosaltres sabem que estan ahí i això és important per a, sí, sí. per a nosaltres sí senyor bueno la llista vos sorprèn, no vos sorprèn, vos escandalitza, vos deixa indiferents, eh, vos deixa mosquejats. Llista, repetim, descats per lesions dos porters, Ryan i Alves, a més d'André Gómez, que està lesionat, i per decisió tècnica, al, eh, Bezo, Mustafi, Orban i Rodrigo de Pol. Pues... Julen. A mi, fundamentalment, me pareix un suïcidi lo de Mustafi. Uh mhm. -huh. Crec que és el líder d'aquest equip la mateixa i en un partit com este me pareix una frivolitat que no estiga allí, no sé si chuar o estar, o, pero, pero, en casa cree que no va a aportar res. y pues, sí, después en el partido pueden pasar cosas pero pero bueno, mm, mm, Cree que més enllà de que siga central o no central o un davanter o no, l'altre dia per exemple va ser molt evident lo de Negredo al final, no? que, que, mm -hmm. que necessitaves un xor que, que no sé per què està, està en la grada no? entonces yo espere que demà pues, lo de Mustafi no se faça molt evident i que l'equip guanyi i que vagi mm. tot molt bé, però no sé, és, un, és, una, és, és una decisió... Te costa mm. entendre-la, pel que veig. Te que, té, que té molt, molt difícil interpretació, no? Mm -hmm. Explicació, que és, quasi que... És que és, eh... Perquè si no, hi ha, si no hi ha una lesió, que sembla que no hi ha lesió de cap jugador, i, i no hi ha algun motiu de voy a tirarle las orejas a este i se va a quedar fuera aunque vea que no voy con más centrales. Pues si no, un defensa destacado de esta primera, en este claro. primer es Mustafi. Es complicado pensar que vol castigar a Mustafi. ¿no? I, i y no tindria sentit, la veritat. Ja, ja no és que vas a, a provar una parella inèdita en Aderlan y Adenur, és que són dos jugadores que entre los dos igual no sumaran no sé, dos partits seguits en el València en minuts, perquè Aderlan crec que no, encara no ha debutat no? I, Aderlan debuta i Adenur dos, dos partits i van a jugar un partit estan com està el tema, no vaig a dir vital però un partit important per al, per al València, fora de casa, en un camp en el que l'any passat se te va encarregar en la Copa del Rei, que hauries ahí pegar un cop de puny en la taula i vas a jugar una parella de centrals inèdita en la incògnita de Ran. Home, jo suposo que un no el coneixerà millor que, que nosaltres, però uh -huh. un poc incògnita veure aquesta parella com funciona. Té poca explicació. Ara, ell sabrà. Suposo jo l'explicació està... que li puc donar simplement és la d'un professional, que és ell, que està passant una crisi de resultats i d'altres temes també, i que, per a tot, deu de tenir les idees molt clares per donar un pas a Xina. Entonces, jo, com som molt pràctic, a més, ho ha dit antes, que està molt propi del partit, vaig a confiar en que això siga per bé i que funcione. I això és l'explicació, perquè analitzar segurament, eh, nosaltres potser no ho faríem, però nosaltres som pues, purament... Aficionats. Opinem i ja està, per tant, ell tindrà els seus motius i jo l'únic que vull que és que ho acerte que la idea que tinga, a millor lo de Mustafi és que a millor ell està un poc cansat o té algun problema que no sabem o vol reservar-lo, lo, però el que és indudable és que Mustafi serà un jugador que està liderant l'equip ell, per tant, no deu de ser d'un motiu negatiu el que no jugui, al contrari, que vulgui descansar-lo, vulgui provar una altra defensa també, uh -huh. perquè són tres partits. Anem a pensar en positiu i anem a veure demà com se manifesta el tema. Jo, dos coses. Ara posem-se en la pell de Bezo. Ah, perquè sí, dius, però no, no, te no, va, ficar... no va Mustafi, no va Orban, sí, i jo tampoc clar. vaig. Te vaig dir una cosa, el dia, i a més està, se pot sentir perquè així no se va dir, el dia del València Depor empatat en el marcador, que Beza va, va fer un molt un partit jo vaig dir <laughs> jo vaig dir, este xicó el que té en el cap perquè era justament la setmana que s'havia assignat en tres sí. dies a Abdenur i a Santos dic, este xicón té en el cap que ha vingut dos centals i al igual que l'any passat no és que no va jugar, és que va desaparèixer de les convocatòries no, no, que va quedar raire dels campions malauradament que si no el, esta... el, temps, el temps va donar la raó perquè Beto està quedant fora de les convocatòries vull dir, i que aquest xicó estava jugant en la pressió de saber que probablement en els últims minuts, ja volem fins a quant. I és de Mendes, eh? És curiós. Pues, Mira, mira, mira. I després, l'altra cosa que volia comentar mm. és que jo, almenys a mi, eh, A Benur no em sembla aquest central amb caràcter. És un tio molt fort, físicament molt dur, molt aguerrit, però no li ve que el caràcter o, o no, moment, no, moment. No, igual després explota. No se pot juzgar encara, però jo les coses que l'he vist, l'he vist detalls, dic que este quan se solta i ara confiança va canviar molt. Però el lloc tapa més. És un lloc que tapa no, més. És que el problema és que tenim la, la imatge del que s'ha anat i, I això, i això, no, és el tema. això no és positiu perquè que, és, jo, és, que tiene la seva personalitat. Jo crec que Abdenur és un grandíssim central en altres qualitats, entre d'altres una, una que li faltava al València, al central de València, que era traure la pilota, traure la sí, pilota, la té molta tècnica, però veig un central més de posició que d'explosió física. Vull dir, L'espectacularitat de l'altre no la va eh, En efecte. Però Mustafi en, en el té. Mustafi, eh, perdó, eh, Adenur ve un valor i és capaç de eh, tallar-lo amb el pit i deixar-lo vale, el jugador per a que vinga. Una Però aquesta explosivitat que, que tenia Otamendi, no. que rectificava moltes voltes que la defensa a lo millor la pillaven mal col·locada o una contra, i ell eh, anava corregent, perquè tenia aquestes qualitats. I a vegades es, se passava, i, i, i se, se quedava parat. Correcte. Este no l'este. Eh. Però és una jugada que ell va, va fer un fallo prou evident i, i, I el rectifica ell mateix. Rectifica, però l'altra banda... Perd la pilota i després corre, correcte, Són seguir la jugada. I me sembla, jo feia la setmana passada, deia, igual van ser que acoplar alguns automatismes de la defensa claro. a que guany no jo té un central com era Otamendi. Prou, eh? Perquè és jo vaig fer la, la comparança, dic, me sembla que Otamendi era més a Ayala mm. i, sí. i que Abdenur és més Jukic. Totalment. Eren els dos, dos bons centrals, en dos enormes però, però centrals. Però diferents totalment. Però diferents completament. Un és la garra, ja. l'explosió, ja, i l'altre tècnicament. Que Abdenur és un central en altres qualitats. Molt bo, però en altres qualitats. Jo diria perquè hasta ara, fins ara Mustafi era el que odies galons, però demà va ser Abdenur. Le Abdenur, ahir, bueno, la toca l'oficial Abdenur. Ahir sí, sí, sí, no té galons ja, està en casa, no dir... No, però que ara este, de, està Abdenur, o sigui, a partir de demà però sí o sí està Abdenur. No crec que Aderlan siga... És que fica demà, d'alguna manera, eh, han sigut vaig ser jugadors València, i a un viatge tenen començar, que comencen els dos a Xina, doncs potser millor mos pareix raro però ja dic, l'únic que em queda és confiar en que Basarte... Jo, jugar per Cholo i València además de guanyar el partit l'altre estem comentant ah, ja, claro, sí No sé, del Espanyol, bueno, de Caicedo algun jugador que... Sí, a, Asensio Asensio el que més fort Falta saber com, com en un partit normal el València de guanyar aquest partit sí, falta saber com el juga l'Espanyol i com no, el juga el Barça. Que eixa discussió anem a tindre justament després d'esta última pausa, un quart d'hora per arribar a la 9 de la matinada. Estem així a la 97.7 ràdio, a Esports 97 nit. Pos que tornem, vinga. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente Apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿eh? Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. La liga no para en la 97.7 Radio. Dimarts 22, a les 8 de la vesprada, el València visita Terres Catalanes amb la imperiosa necessitat de guanyar en canxa perica. Des de les 7 i mitja i a Cornellà el Prat, Espanyol, València. Viu una nova jornada de la competició amb el millor futbol en valencià, contat per Manolo Montal i Salva Polgado en la nostra sintonia. Espanyol, València. Esports 97 El Partit, el teu equip, la teua ràdio. Col·laboren S-Max Deport, Ferto, Productos del Arte, Proa Ocasión, Taxco, Fotopro i Teletaxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 47 minuts. Hola. Se passa el temps, eh? Senyors, eh, mm, per què tanta diferència de l'equip de l'any passat en guany? Jo tinc una teoria, eh? Però ara... Tu tens una teoria? No, no, no. Entra, jo, jo antes, abans ja... ja, ja tu has dit que l'equip no, no ha millorat, jo crec cert. que l'equip no ha millorat, però, però... al contrari... Eh, vale, crec... pues anem ahí. Per jo... què ha involucionat? Però teniu que dir... N'hi ha una cosa que és més primitiu, i el que vos talle, mm. és que tenim que dir-ho perquè és just. El València este, este any ha fet la pretemporada de la Champions, i tenia, això tenim que considerar com un actiu importantíssim. A partir sí. d'ahir, totes les coses aquestes les podem acoplar un poquet per entendre-ho, perquè moltes coses no van tan fines. I això és just dir-ho, igual que ara estem criticant-lo. I perdó. Jo, la, meva la meva va per ahí. Uh mhm. -huh. Jo crec que, que el, el València acaba la temporada passada en Mónaco. O sea, yo creo que el Valencia sí, sí, va a celebrar en Mónaco el título de la temporada. El va, a celebrar, el va a celebrar ahí. La temporada 2014-2015 acaba en Mónaco. Yo creo que estoy convencido. El, el, partido de Mónaco comenzarán a jugar en match cuando acaba el partido de Almería. Ahí ya comencen mentalmente a jugar el partido de Mónaco y acaba la temporada de Mónaco que sembra que celebren porque casi hués un título. Yo la eché durante la vuelta no, no, estadio y tal Y a partir de ahí, yo creo que es inevitable es inevitable que el equipo pega un bayonet es cuando tú y se yo yo no competí más ese nivel nivel, pero Y se consumís una claro, y tal Y yo creo que el Valencia, que yo estaba diciendo ahora, yo creo que el Valencia más más o menos... igual, el mateix estil que la temporada passada, crec que li falta la frescor de l'any passat, de jugar un partit a la setmana, d'estar de més frescos, més ràpids, de que, com deia antes, el l'event anava a favor, i li falta ese punt. El punt que antes, en un partit com el del Betis, en el minut 70, probablement, en una, xua, una combinació ràpida, Alcácer te l'enxufava, ara no, no passa. Li falta, jo, li falta aquesta segona... La temporada no ho entenc, perquè, perquè si tu has fet una pretemporada orientada a la Champions... Però no és físic, jo crec que és algo més eh, eh, la emocional. és ara. La Champions és ara. Ara és quan no. estàs o te quedes fora jo no de la Champions. eh? Jo he dit la o sigui, prèvia de la Champions. Del, del 10 d'agost al 10 d'octubre estàs o no estàs en la Champions. Però la prèvia ha sigut per obligació, no per un cabrinyo que tu dius, ah. jo vull jugar la prèvia. Per tant, no és jugar la Champions. La Champions se comença ara. Però el treball que has hagut fer per classificar-te la Champions, que no estaves, l'has tingut que fer. Julià, i això es té que reconèixer. Però la Champions, la, la prèvia és el La prèvia. És quan comença tots els anys la Però no comences en aquest nivell d'exigència. Bueno, no, Home, sé. no, no, però el premi si, què és? Si el nivell d'exigència del València no és la Champions, sí, no sé què mos conten. Sí, sí, però la prèvia té el risc que, que tenia i l'equip que te tocar. Mira, Mira, mira. yo, para mí, mmm, se han relajado massa cosas en el Valencia. Yo pensé que... Quines coses? Desde la eixida dels innombrables... <laughs> Home, crec que la tensió, la tensió, la a tots els nivells en el club ha baixat. Uh mhm. -huh. crec que tot és fantàstic, tot està molt bé, tot és meravellós, però me pareix que no i jo pense que haurà que començar per ahí perquè hi ha que tornar a recuperar aquesta ambició i aquesta atenció que seria bo... i, i que no som rics, som el València Vols i aquesta que... atenció ara mateixa no n'hi ha ningú que sàpiga comunicar-la crec que ni a la gent en general ni als jugadors Vols dir que li vendria bé a lo millor un, un rufete que li apretara de tant en tant Això ho has dit tu jo, vale, ho dic jo. jo. Jo de Rufete no vaig dir res. Bueno, no. un, algú, no. per da, algú per damunt que li apretara. Per damunt o per davall, o, o, ah, o ell, per, per o, o, o, o, jo què sé. Té que ser Però mhm. la tensió té que estar... Avui en dia la tensió són cartells i ròtols que n'hi han per ahir disseminats. I ja està, i no n'hi ha res més abans havia un missatge i, i, i una ambició i, i, i una manera d'enfocar <coughs> de, d'enfocar les energies en el club, que jo ara mm-hmm. no la veig. Ara només veig eh, por, per si uno s'enfada o si uno pensa això o si uno te, te veu això i això és tot. I al final, jo no sé si això també en el vestuari està Calant. instaurat mm-hmm. uh <coughs> -huh. i això és el que tindrà que canviar-lo, no? Perquè al final està en mans dels jugadors. Demà, clar, el divendres no. i la setmana La definició del treball dels jugadors. Però, lògicament, <laughs> és que és el que t'he dit antes, és que no podem entrar en aquest discurs perquè no tenim temps, ara per lo menos. És que no, no podem començar a analitzar algo que és tan tan important, no dic que no ho siga, però és que és prou profund per a, per a traure li color. Per tant, és que no podem. Tenim el partit demà i el divendres un altre i el dimarts. I això, vull que no, l'objectiu té que anar tots i en el mateix sentit eh, forçat per aconseguir els logros. I tots junts, l'afició, els jugadors, l'entrenador... Ara no podem distraure's, no podem enfrontar-se a discutir qui té raó, desgraciadament, perquè no tenim temps. I que... això jo ho dic com a no ho dic com a capritx, ho dic com a ideal de lo que mos convé fer. No, no és un tema personal que dic que estic segur, no me doy compte del que estàs dient tu, que tens molta raó, no pensa que els objectius són els que són i tenim que anar sobre els objectius anar mirant eh, eh, les coses que no funcionen que estava aquí perquè estava recordant-me mm. sentia Chaupe de, de la importància del partit de demà i pensava en altre Espanyol-València molt important en este cas per a Benítez i, que que, que marcar Correcte. Rufete Correcte. marcar Rufete I, en aquest partit rufete. i digue, sí. a que serà el Rufete de Nuno no? de, de demà Eh, però jo, per lo que deia Julián, no, no, estic, no estic massa d'acord. Jo crec que si Negredo marca en Vallecas l'últim rema que té, si contra el Depor en la segona part que el València tingui ocasions Alcácer enchufa una que tingué la parada y se queda davant del porter. Claro, y si Hook les tira fora... No, y si... pero, a veure, el partido de és deberes, claro. que era este rollo. Pero el de, I el, de i el partit del Poli que... del Gijón també els pogués perdre. Sí, sí, pero, pero el nivell de xoc no va a ser muy diferente al, al que van veure el penúltim partit de Lliga antes d'Almeria en casa de Mestalla no, l'equip e- e- un... arriba amb la gasolina molt justa al tram final de la Lliga de l'any passat que I... són els partits del Celta del Rayo del Celta de l'Almeria si no recordem malament jo crec que a més encara que en el Bernabéu eh, eh, competís molt bé l'equip però sobretot a mi el que me més vingui de l'atenció és precisament això, que l'equip podia estar millor o pitjor, però aquest equip anava al Madrigal, a Sant Mamés, a Sevilla, al Pizjuán, fet, al Camp Nou, al Bernabéu, al... Andreu, I competia. Però, per exemple, algo que puc jo equipo no lo ves competir. es lo que me preocupa. Pero Andreu Gómez, que ha entrat ara nou, fresc, uh -huh. bueno, ja que veure què passa l'altre dia en el tema de lesió, que jo me parece un poco raro, un poco extraño lo que passa en él. però que entra fresc i pareix que vaig a otra velocitat. Entra li el Va a alta velocitat. Però porque no estigue en el resto en Mónaco, ni preparan la, la Champions. Jo crec uh -huh. que entra en esa, en esa superioridad física i, y mental perquè no estigue estigui en l'estrès del resto del equipo. Jo crec que probablement, sense estrés del Mónaco, estarien tots al nivell André Gómez. Supose. Supose, no ho sé. No us veig entrenar, eh? Jo no estic... Sí, no estic està, està, però Andrés Gómez però no, però no. Entra, està, està frenant-lo perquè no han volgut arriscar més. De fet, i ho contem en la retransmissió, eh, el moment en què que se va a la banqueta a, a que li apliqui el l'entrai, ja el mateix doctor Luis Silvestre li diu no forces, si no estàs, demana canvi. No, i en seguida i bé, és el que arriba hasta, fins al descans jo no sé si havia d'haver arribat al descans però bueno, anem però a deixar-lo nota... A, anem a deixar-lo en, el, en no, la voluntat del jugador que, no que, podia... que volia fer-lo millor una... però sobretot és el que dic, a mi el que més me preocupa és que jo l'equip l'any passat el veia competir jugaria millor o pitjor el joc no en a mi no, jo no vull que en el meu joc jo, eh, el joc del meu equip sempre ho he dit el dia que el, que el futbol siga un art se jugaran els museus mentre, sí, sí, jo vull ser, esta discusión Folgado la tinc, eh, eh, és cíclica. El dia que siga, eh, siga un esport, és fer un gol més que el rival. I, passat, I ja està, i me dona igual bonico bonic, o lleig. O, o, bonic eh, lo que sí vull dir és que... Bonico soc <laughs> Correcte. Lo que sí que vull dir és que a mi me... Jo l'any passat este equip el veia competir. I jo enguany a l'equip... N'hi havien quatre ocasions soles, quatre centros, i l'altre dia contra el Betis n'hi havien 22. Dic més viatges l'any passat que hi hagueren aquesta quantitat de centres. Algo està canviant. El que fa falta és aprofitar aquest treball. És molt difícil agarrar el valor, centrar-lo en l'àrea i pujar-lo dalt, 22 viatges. Això és descomunal. La pena i la però preocupació és que no s'aprofiten. Home, el Betis té Donald Camp. Vull dir, la no, això no té la se... Sí, sí, sí. La seqüència, te dic, la seqüència de la pilota... Tu creus que, que el Betis va donar-te el camp perquè que tu facis 22 centros? Home, te dic una cosa. Que la, bojos, la seqüència de la pilota jugada darrere de jugada el dissabte era porter al central, central al pivot, pivot al lateral o a l'interior segons qui doblara i centrada. El València no va jugar a res més en, en, en els 43 minuts que el Betis estigui amb 10 homes. Però aquestes quantitat d'ocasions sí no significa que no marques tu, és que és impossible ni fent aposta que no marques. La diferència és el ritme, que l'any passat clar, era el ritme i en guany, jo crec, per el tema, insistís, del, del tema del, de Mónaco, el ritme és un altre ritme més baix, més previsible i més fàcil de defendre. Més previsible, per més, perquè te coneixen més també, claro. Jo crec que aquesta és la, la gran diferència. Julen, tu com Però, no tinc ni idea de futbol. El tema futbolístic. <laughs> els dos entrenadors que han, que han... Els dos últims entrenadors que han passat per Mestalla sí. han donat claus de, de, de això, no? no? El valor... No, no ens preocupa gens que el València arribi 20 vegades a l'àrea. Els dos ho han dit. Els dos. Els dos. Mel i, i Vilasboas o sigui que no estan massa, no estan massa preocupats perquè per ahir perquè tindre la pilota quan el, tindre la posició quan el rival no te la discutís és una posició, sí però és un percentatge, queda reduït a un número un percentatge, la realitat és que a voltes tu pots dominar un partit sense tindre la possessió però no tens que valorar suficient el treball que feren la banda dreta en, el, en els balons que pujar. Això és un, un treball mira, enorme. Mira, Jaume, és més, parlant de la banda dreta, i sé que és una decisió d'entrenador i que jo no hauria de discutir, però com m'extranya, la dic, me sembla estrany que tu el dia del Zenit que ha de buscar un major equilibri pel potencial del Zenit, jugue Cancelo, que és un lateral netament ofensiu, i que el dia del Betis, que has d'atacar i dur tu la iniciativa, jugue Barragán, que és un lateral menys ofensiu que Cancelo. I sé que és per algú farà l'entrenador, però a mi, aquesta decisió me queda l'atenció, me costa entendre-la. Són coses que no, ¿Qué nos el Zenit empatada el otro día en la Ponferradina de Rusia. En la Ponferradina de Rusia. Ni a Ponferradina. Entonces respectes a la Ponferradina. Sí, I fa més fred, eh? Senyors, anem a deixar-ho així. Jo crec que hem passat tots una bona estoneta parlant de, de futbol. Julen, moltíssimes gràcies. Bona nit. Jaume Ortiz, gràcies. Pedro, què tal ha estat? Jo crec que bé, no? de... Però el pròxim parlem del llevant, no? O què? de lo que tu vulguis. <laughs> Vinga, bona nit. Ho deixem així. Esperem també Pedro Valero més eh, endavant. Anem a anar tancant. Recordeu que demà tenim sessió doble. A les eh, set i mitja comencem en el partit Espanyol-València i a rengló seguit 11 i mitja, com sempre, així per a parlar del postpartit, estarem a Esports 97, des de les 11 i mitja fins a la 1 de la matinada. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu. y fin La cara más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se... La 97 aquesta fórmula